أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أرضها كأرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وإن الله Allaha, samilosnog, Znajte da život na ovom svijetu nije ništa drugo do igra i razonoda i uljepšavanje i međusobno hvalisanje i nadmetanje i mecma i brojem djece. Primjer zato je i rast poslije kiše oduševljava nevjednike. Ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allaho oprosti zadovoljstvo. Život na ovom svijetu je samo vadljivo naslađivanje. Nadmećte se da u gospodara svoga zaslužite oprost i džennet, prostran koliko su nebo i zemlja prostrani i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike njegove vjeruju. To je Allahov blagodat koji će dati onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat velika. Isto je rekao uzvišenje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala uzvišenom stvrtelju na njegovim neizmjernim blagodatima Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti da te blagodati čuvamo tako što ćemo ih koristiti samo u onome što je pokornost. Salavat salam njegovome miljeniku Mohamedu koji je svoju misiju potpunio i ostavio nas na jasnoj stazi koju ako slijedimo, ako Bog da nećemo biti nesretni ni na ovome, ni na budućem svijetu. svjedoči da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga uzvišenog gospodara i svjedočim da je Mohamed posljednji Boži poslanik. Molim dragog gospodara da sa ovim svjedočanstvom živimo svoje živote i da molimo njega uvijek da sa ovim svjedočanstvom napustimo ovaj svijet. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo se družiti sa hadisma Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Zamolio bih vas ako nije problem malo da se pomaknemo naprijed, ovi momci mogu sa stepenica sići ako koja od sestara hoće gore da prolazi da ju ne bude bihuzur. Nastavljamo se družiti sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i pokušavamo ako Bog da učiti ono što će nam i na ovom i na budućem svijetu biti, biti radost. Ono što trebamo uvijek kada dolazimo na mjesto gdje se uči o vjeri moramo jedan hadis Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam imati na umu a to je men seleke tariqan temi fihi ilman seher Allahu lehu tariqan al džanne onaj ko kreni na put gdje želi stjecati znanje zaista mu Allah tim putem olakša, olakša ulazak u džennet i nikada šeitan ne može kod čovjeka ostvariti ono što ostvari ako nema plodno tlo. A najplodnije tlo su dvije, dva slova N. Jedno je neznanje, a drugo je nemar. Kad ima neznanja i kad ima nemar, šeitan u tu kuću ulazi kad hoće, izlazi kad hoće. Vrlo često će ti čak i one stvari koje su toliko daleko od gospodara prikazati kao nečim što je dobro i ti ćeš to činiti ako imaš neznanje. I često će te povući tvojim strastima i protjevima ako imaš nemar. Tako da protiv ovo, ova, ove dvije pojave i ova dva stanja, to je neznanje i nemar, upravo se treba boriti tako što ćemo uz Allahovu pomoć što više, što više se družiti sa znanjem. Onako kako smo i uobičajili, zamolio bih vas na početku da se sjetimo Fatimom ili mi imama Buharije u hadijsku zbirku čitamo Redaj Lila en Fatih Alhamdulillah mi smo došli do šeste knjige Sahih mama Buharije, Buharije je podijeljen na knjige knjiga do koje smo došli je šesta hvala dragom gospodaru imali smo i knjigu o imanu i knjigu smo imali, alhamdulillah, o znanju. Knjigu smo imali o abdestu. Knjigu smo imali o gušu. Sve su to knjige, hvala dragom gospodaru, mi danas ulazimo u novu knjigu. I ta knjiga je nešto što je vezano za naše sestre, za naše majke, za naše kćeri. Ali je dobro i da muškarci imaju o tome dovoljno informacija kako ne bi, da nas Allah dragi sačuva, kako se ne bi ogriješili. To je Kitabul Haid knjiga o hajzu. I subhanallah, menstruacija kao jedno stanje kod ženi. Toliko gospodar čuva osjetljivije trenutke u životu ženi. Da je zabranio muškarcu. Ne do Bog, može se desiti da dođe do razvoda. A među, među velike grijehe spada da se čovjek razvede sa svojom suprugom dok je ona u stanju menstruacije. Jer je to stanje jednog fizičkog stresa i bola. Čak se ta vrsta razvoda braka naziva talakun bid'i. Novotarski razvod braka. Jer je osnova, i ako će doći do razvoda braka, treba žena biti čista i u periodu čistoće kada čovjek sa njom nije imao intimni odnos. Dakle, ne smije. Toliko je to stanje kod gospodara dobilo poseban tretman da se zbog toga je bitno da evo i mi, i mi muški i muškarci poznaju dovoljno o tome. Kaže Imam Buhari odmah na početku počinje sa kuranskim ajetom kao što i u ovim prethodnim knjigama kaže وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ pitaju to menstruaciji قُلْ هُوَ اَذَنْ reci on je uznemirujući i ovo je, subhanallah, nije sve ono što te uznemirava loše za tebi. Jer žena koja izgubi menstruaciju govori se wallati je isne min mehid i one koje su izgubile nadu da će imati menstruaciju jer bez menstruacije nema potomstva i pauza nakon tog perioda nema više mogućnosti da žena zatrudni s jedne strane gospodar kaže rec to je ne kaže loš <laughs> ali kaže to je nešto što čovjeka dekomodira bih uzuri kaže gospodar tezilu fil i odvojite se al uzle Subhanallah. A uzgla u arapskom jeziku znači osamljivanje. Čak jedan od velikana je rekao malo šta, malo šta će ti valjati u životu koliko će ti valjati da se osamiš. Ovdje gospodar kaže fa'atezilun nisae fil Nemojte, odvojite se od svojih supruga za vrijeme menstruacije. takrabu taqrabuhunna hatta i nemojte im se približavati dokle god ne budu u potpunosti čiste fa idha tataharna pa kada se one očiste kada budu čiste fa'tuhunna min haythu amarakumullah budite sa njima na onaj način kako vam je gospodar naredi inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin zaista Allah voli i lijepo bi bilo da kad Kur'an učimo zabilježimo sebi koga to Allah voli a koga to Allah ne voli pa ćemo naći da nekada smo mi u onoj grupi Allah nas sačuvao onih koji Allah ne voli. Kaže gospodar, zaista Allah voli dvije kategorije. I pazite, u ajetu koji govori o jednoj, jednom fiziološkom procesu koji se dešava u insanu. Zaista Allah voli dvije vrste ljudi. Kaže, tawabin, one koji se njemu kaju. Vojuhibul mutatahirin i one koji se čisti. Allah voli dva stanja. Voli stanje čistoće duše, a to je tawabin, oni koji se kaju. I voli gospodar stanje čistoće tijela, a to su oni koji se čiste. I subhanallah, i zato mi u dovi učimo Rabbena atina fid dunija hasanatan u fil ahirati hasan. Gospodaru daj nam, podari nam, daruj nam na ovom je svijetu dobro i na budućem svijetu dobro. vatina adaben nas, sačuvaj nas, patnje u vatri. Zanimljivo je da pričaju da je, jedan naš bošno jel, bio na u haremu i slušao kako imam uči, znaš, Kur'an. I vidi, on svi plaću. Imam uči, kako neće plakat, subhanallah, Gospod, uči u Kur'anu je jevme na kulu li džehenneme hel talati teleti hel mezid. Na dan kada kažemo džehennemu, kaže gospodar, jesi se napunio, a kaže ima li još? I normalno ljude koji to razumiju, koji znaju arapski jezik, to dotakni. Zbog toga je bitno. Svaki dan kad bi jedan ajet, značenje jednog ajeta, pogotovo oni ajeta sa kojima namaze obavljamo, jedan ajet reći, hoću da znam značenje jednog ajeta dnevno. pa ne jednog ajeta dnevno, pa jednog ajeta sedmično. Pa kad proučim El el qari'a, Subhanallah, kakav je to, kakav je to potres? Iza zulziletil ardu zilzaleha. Kada se zemlja žestoko potresi, nikad više neće čisto slušati tu suru. Jedan ajet sedmično, 52 hefte, 52 ajeta će tebe dodirivati u srce. Kaže, i on je rekao, subhanallah, kaže, svi plaću sutra kad budem na teravi i ja ću plaći Pa kaže, jel, kako kažu kod nas, kod svi Turci, tudi mali mujo, jel. I on, ka, i on je stao, bismillah, šta će šta naleti njegove <laughs> kad uči anil pitaju to menstruaciju on počeo plakat sad <laughs> on ima pored ništa nije jasno <laughs> zašto plače čovjek što mi je bilo e subhanallah subhanallah E sad zamislite tog prizora. Dragi gospod, šta znači znanje, šta znači, ako ništa danas si naučio da je hajv ili mehid da menstruacija. On je, kaže, plaće ko nebo se otvalo, suze, suze. Ali on hud misli o Allahu, misli o džennetu, misli o džehennemu. I hvala Allah, on je što uči fino, melodično. Subhanallah. Dakle, vrlo bitna stvar. I to je ono što se vezuje za prvi dio, kada sam vam kazao koja je to plodna zemlja na kojoj niče svako zlo. Kako to šeh, šeh ibn al kaže, el džehlu neznanje je šeđeratun, drvo, tenbutu alihi kulla envaj šurur. Na tom drvetu, na drvetu neznanja, svaka vrsta zla raste. Subhanallah. I posebno opasno kad čovjek misli da zna, ne zna. Kad samo ne zna, može pitat pa će naučiti. A zamisli kad zna suprotno od onoga što jeste. Dakle, ovdje u komentaru u komentaru ovoga prvoga dijela, znači uvoda u, u, ovu knjigu, nama je Hafiz, Allah rahmetila, Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, najpoznatiji komentator Buharije, jednu lijepu crticu prenio pa samo da to sa vama podijelim. Kaže on tumačeći riječ uzvišenog gospodara, sa ženama svojim, od njih se odvojite dok su u menstruaciji. Kaže, bilježi ima muslim od Ebu Davuda, hadis Enesa da su jevreji kada bi žena njihova imala menstruaciju najprije bi istirali iz kuće. Nije mogla sa njima ni u kući biti. U drugim rivajetima istog hadisa kaže ne bi sa njom jeli ni pili. Fesuilan nabiju sallallahu alaihi sallam, Pa je vjerovjesnik bio upitan o tome. Opet se vraćamo znanju. sahabi vide da nešto sljedbenici knjige radi. Što odmah radi? Misli da to nije možda objavljeno da to nije sastavni dio šerijata, propisa, pa da se odvojimo, da, ih istjeramo iz kuća ako je to šerijat. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže isna u kulla šein illa nikah objavljen je ovaj ajet, pitaju to menstruaciju, znači samo nemojte biti intimni sa njima u punini intimnog odnosa. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, čak sa njima imajte i intimni odnos osim onoga glavnog intimnog odnosa koji se dešava baš na onom, iz onoga mjesta gdje krv izlazi. Znači sve se može uraditi. Vidjet ćemo kasnije ako mogu da detalje kako je Boži poslanik naredio da se i pri tom pri tom samom činu postupa. Fe enkeret ili jehudu Naravno, jevrejima nije bilo to pravo. Fe džae Useid ibn Hudajr u Abad ibn Bishr. Pa su dvojica Useid ibn hudair i Abad ibn Bishr, dvojica jevreja došli. Pa su pitali. Ja Rasul Allah, ela nuđami hunne fil hajd. Pa su, pa, pa su, dvoj, pardon, pa su dvojica ashaba Resulullah sallallahu alaihi došli. U Sejdi Abad. Jer je su kazali, čuj, zar se može žena to to to je a danas da to kažeš, istiraju je iskući, kuće, držati u kući za vrijeme To je njima toliko teško bilo što je objavljen taj aj. Kaže, Allahov poslaniće, zar ćemo, zar nećemo sa njima imati puni odnos? Kaže Boži poslanik, ne. Ne smije. Puni odnos, intimni, u punini ne smije. Bez obzira što je ajet kuranski nije zabranio uopšte šta više, samo je to nazvao uznemiravanjem uzvišenih gospodari i tako to treba tretirati. Prva, prvo poglavlje u ovoj knjizi je Babu kejfa kane bad ul hajd. Poglavlje kako je započeo taj, ta pojava hajza. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم nisam ljepšeg izraza vidio na arapskom jeziku od ovo, ove riječi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam za ono što je u ljudskoj prirodi, muškoj i ženskoj. Kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam ovo je nešto, dakle menstruacija, što je Allah dragi odredio kćerima Ademovi. A sad ćete vidjeti zašto. وقال بعضهم a neki su govorili كان أول ما أرسل الحيد على بني إسرائيل Kaže prva pojava menstruacije, znači neki su govorili, je bila među Benu Israilo, među Izraelčanima. Kaže Boži poslanik, ne, ne, ne. I ovo hoću da podvučem. Koliko god da čovjek produbljuje svoje znanje o islamu, tako mi Allaha nisam našao ni jedan jedini kuranski ajat ni jedan jedini vjerodostojan hadis Rasulullah s.a.v. da se suprotstavlja jednu jedinu naučnoj činjenici. Boži poslanik, prvo počelo kao među ženama Benu Israila, Majok. <laughs> Kaže Boži poslanik Majok, to je Allah odredio kćerima Ademovi. I on zna zašto je odredio. I potomstvo i sve ono što se dešava kao proces u tijelu žene je moguće upravo zbog toga. Kaže Boži poslanik, u hadisu nebi ekser, kaže, hadis Božijeg poslanika, sallallahu alaihi ovo pojašnjava. Kaže, babul emri bin nufesa i da Kaže poglavlja odredba žena u stanju menstruacije kada, kada ih zatekne to stanje ili kada dobiju to stanje. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت أبا القاسم يقول سمعت عائشة تقول od Alije sina Abdullahovog, od Sufjana, od Abdurrahmana sina Kasimovog, od Kasima da je rekao čuo sam Aishu radijallahu anha kada je rekla i kazali smo da je Hanuma Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam Hazretija Iša preko 2200 hadisa prenijela. Mnogi od tih hadisa su hadisi koji su izuzetno bitni za za razumijevanje vjere. Evo i ovaj hadis koji ćemo danas imati ako Bog da je vrlo bitan. Kaže Haređna la, nuri, la nura illa al Izašli smo sa Resulullahom sallallahu alaihi wasallam želeći obaviti hađ. Felema kunna bi saraf pa kaže, kada smo bili na mjestu Seref, nedaleko od Mekke, kaže, dobila sam menstruaciju. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Pa je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam ušao kod mene, gdje ona bila u njenom šatoru. Wa ana abki, a suze su išle iz moje obraze. Kale maleki, pita me Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, šta ti je? zar si, jesi slučajno dobila menstruaciju jer je pretpostavio čim plaće i subhanallah ti danas kad vidiš čovjeka da plaće prvo što ga pitaš je što je izgubio od para jel ti ne do šta nestalo jel, se ostao bez posla ona plaće Hazretija Iša radijela ona radi čega jer je krenula na hađ hoće da obavi teško joj je jer zna da je sada u stanju koje ima specifičan tretman nije isto kad je osoba u stanju čistoće i kad je ženska osoba u stanju menstruacije. Kaže, kultu nam, odgovorila sam Božijem poslaniku, sallallahu alaihi sallam, jesam Božiji poslanić. I onda kaže, i gledajte, gledajte utjehe, subhanallah. Kaže Božji poslanik tada, inna hada emrun, zaista je ovo stvar, pojava. Ketebe Allahu ala benati Adem, koju je Allah odredio kćerima Ademovim. Fakdi ma yakdil hađ ti uradi, subhanallah, sve ono što i hađija uradi. Znači, totalno prisustuj svemu onome što radi hađija. Potpuno, sve, bez ikakve razlike. Gajra alla bil Ali nemoj, jer je uvjet za tavaf oko kjave šta? Puna čistoća. I velika i mala. Moraš biti pod gusulom, moraš biti, imati abdest. Kaže, nemoj obilaziti, obilaziti Bejtullah. toalet, e tada Resulullah sallallahu alaihi wasallam opisuje postupak Božijeg poslanika nakon ovoga rekla je وَضَحَا رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil bakar. Kaže, onda je Resulullah zaklao za svoje hanume u njihovo ime ispred njih, kaže junice, krave. Kao kurban prilikom hađa. Subhanallah, ovaj hadis Božijeg poslanika je izuzetno bitan. Prvo što nam govori koliko bi mi trebali žaliti ako nam nešto od onoga dobra, ahiretskog dobra prođe. Hazretija Iša plaće zato što neće biti u prilici da obavi hađu. I nekada je, vjerujte, onaj uzdah, onaj iskren uzdah, za nekom obavezom koju smo trebali uraditi, a nismo je stigli uraditi, nekada je taj uzdah puno možda teži od samoga djela. Jer djelo može pomiješati pretvaranje, ali kad si uzdahnu, Allah zna jel ti bilo teško, zaista teško, što to nisi uradio, ili ti je bilo svejedno. I vjerniku je, i vjernici svaki, svaka propuštena obaveza. Uzdah. Kako je Hazreti Omer kaže uzdahnuo bi kad, kaže, kad Hazreti Ebu Bekra trebaju ukopati, plaće, Hazreti Omeru oči suzne, kaže Ebu Bekre, uzdiše, kaže, umorio si oni iza tebe, ne možete niko u dobru stići, uzdiše za dobrim djelima. Ne može stići. I iskreno, i zato uvijek ono pravilo koje podlačimo, uvijek je namjera, uvijek je namjera, zapamtite, ako je čista, namjera vjernika vrijedi koliko i njegovo djelo. Jer da sam bio u prilici da uradim djelo, ja bi ga uradio. A treba iskren odnos imati prema djelu. Treba ga iskreno željeti. Treba iskreno uzdahnuti. Nije ne suze. U šatoru, sama. Razmišlja gospodaru. Šta mi se ovo desilo? Neću moći oko, oko Bejtullaha obići. Neću moći. Pa onda pogledajte odnos Rasulullah s.a.v. Vidi svoju hanumu. Odmah pretpostavlja. Pazite, onaj koji je zaista u pravom smislu domaćin svoje kući on najbolje poznaje i domaćica šta se dešava u njegovoj ili njenoj kući. Odmah pita šta je bilo jesu dobila menstruaciju. Znači da prati njeno stanje, da gleda kako je. Odmah je pita, kaže, jesu li, kaže, je iša jesa. A gledajte odna učitelja svih svjetova, subhanallah, kako, kako ga je eh, Allah dragi nadario da, da utješi čovjeka. Prva rečenica, ovo je nešto što je Allah, isto kao kad desi se teška situacija ona insan kojeg Allah tebi pošalje, pa ti on kaže subhanallah, mi smo Allahovi, Allahom se vraćam. I to je Allah odredio, svima se to može desiti. Pa ste prvi, taj pa pedagoški odnos Božijeg poslanika sallallahu alaihi Kaže, to je nešto što je Allah odredio. I ovo hoću da, da podcrtam. Benati Adem. Vi znate da u Kur'anu u Kur'anu, u mnogim ajetima gospodar kaže ja beni Ademe, o sinovi, o potomstvo Adema. Šta ovdje Boži poslanik kaže? Ovo je nešto što je Allah odredio kom je kćerima Ademovim. Šta hoće da, ga, da je vrati? Da je vrati u percepciju da je to od Adema ali salama. Sve kćeri Ademove, sve žene od Adema pegambera do kjametskog dana jednake su u tome. I onda još jedan detalj. Dokle je god u našem u našoj percepciji, u našem razumijevanju odnosa između muškaraca i žena ne bude to da mi čvrsto vjerujemo da smo mi svi Allahova stvorenja. A to Resulullah ovim hadisom podcrtava, naglašava. Vjerujte, neće biti dobrih odnosa između ljudi. Kako da, se, kako da se ti obhodiš prema nekome koga u startu smatraš manje vrijednim od sebi? Zašto, zašto nije rekao to je Allah odredio žena? Što je rekao to je odredio kćerima Ademovi? Kao da meni i tebi kaže slušaj, onako kako ste vi sinovi Ademovi, tako su one kćeri Ademov. I Rasulullah s.a.v. je govorio Inne nisa ešaka i Žene su kao rođene sestre muškarcima. I jednako. Allah je stvorio. Biološki imaju duš ko što i ti imaš duš. Ima srce ko što i ti imaš srce. Nemoj se igrati s tim. Dalje Rasulullah s.a.v. nakon ove pripreme poučava Hazreti. A išu radi Allah na koji način će obaviti obaviti obreda hađa i kaže radi sve ono što hađe radi osim, osim tavafa. I ovdje je vrlo bitan detalj da žena koja je u hajzu može obavljati sve one obrede osim obreda tavafa. I gledajte, s jedne strane Boži poslanik tješi Hazretja Išu, a s druge strane poučava. I uvijek Boži poslanik sallallahu pravi takvu situaciju da onu osobu koju odgaja, onu osobu koju usmjerava, koju upućuje, pripremi za to da može primiti. I kaže Hazretja Iša, i ne samo to, poučava je i onda ona opisuje postupak Božeg poslanika. Kaže, a on je uzeo zaklao kurbane za nas. Znači, toliko je razmišljao o svojim hanumama da je on za svaku od njih zaklao junicu, odnosno zaklao kravu, onaj, kao, kao kurban prilikom, prilikom hađa. Zaista su to stvari koje trebamo imati na umu. Najprije, kako se osjećamo prema dobrim dijelima koja, koja nas maši. Ja razmišljam, subhanallah, danas koliko je bitno da ustrajemo u dobrom dijelu. Mi, alhamdulillah, ovu hranu koju skupljamo, ona vremenom dobija sve više i više, gomila A što je važnije, primijetim da se kod ljudi karakter priprema za to. Znači da kara, njihov je karakter, on neće više nikad u tabački doći, ali njegov ili njen karakter je takav da će jednom heftično izdvojiti sadak pod njih. Bitnije je ta promjena nego da dolazi ovdje. I sad zamisli kad imaš hiljadu, dvije, pet hiljada, sto hiljada ljudi takvi, koji žale kad prođe sedmica, a oni ona nisu dali si, Zamisli, zamisli društvo, zamisli nas bošnjake muslimane, koliko nas, nek, nekada znam zamisli 300 hiljada nas. Svake sedmice dan je redovno sada znaš koje je to dobro koje se izlije u, dru, u društvu. I zamisli one koji među nama dođu pa, pa mu je toliko teško što nije sadaku dao. Na on padne mu je prošla hefta od džume do džume, A ja nisam dao sadaku. I u petak na džumi sluša hatibaj i zaplači. Kaže što pa meni je prošla sedmica a nisam sadaku redovnu dao. Drugo, da je potpuno normalna stvar menstruacija da se to dešava našim sestrama i da ima tretman toga u šerijatu Resulullah odmah kaže sallallahu alaihi zaista je to nešto što Allah odredio kćerima Ademovim poučava nas Resulullah da žene u toj situaciji mogu i obavljati određene obrede hađa mimo tavafa i posljednja stvar odnos Resulullah prema njegovim ukućanima. Ono što je nama, draga braćo i sestre, bitno i danas sam imao jednu informaciju koja je došla do mene usputno. Hoću da vam skrenem pažnju na nju zamolio bih vas, ovdje ima dosta mladih ljudi, nemojte se, molim vas, igrati sa ovim sinovi Ademovi i kćeri Ademovi. Posebno se od, s time nemojte igrati po pitanju braka. Nemojte, molim vas, Allahom vas, dragim kunim, da vas iko vjerom obmanji. Svaki muškarac, svaka žena koji hoće da uđu u brak, moraju prvo imati na umu ovu. Sinovi Ademovi i kćeri Ademovi nemoj da bude šerijatski je nije ni opštinski, ni u islamskoj zajednici. I onda ima problem. Imamo puno problema. Ljudi, nažalost, nažalost, ako je on gradi kuće, bez znanja. On napravi jednu kuću i ona se sruši. Više nikada ga niko neće zvat da gradi kuću. Ako je loš ljekar, jednom će liječiti. Skonta će ljudi da ovaj ubijava ljudi. Međutim, oni koji danas etabliraju taj način ponašanja, Pogotovo ulaženje u brak bez bilo kakvog pravnog okvira čovječa. Objasni mi, za vrijeme Resulullaha, znate ko je stojao iza brak? Boži poslanik i muslimanska država. Garantovala da će tu biti zaštićeni prava supružnika. Za vrijeme Ebu Bekra, Ebu Bekra, muslimanska država, Omera, Osmana, Alije, Emevija, Abasija. Ko danas garantuje? Ko ti danas garantuje? Moramo biti, pogotovo pozivamo Allah najiskrenije prema braću. Ne igrajte se s time. Nemojte sklapati brak mimo onoga što je okvir u našem vremenu. nemoj da te, neko tvojom vjerom da te obmani. Bujrum, jesi li iskren u nijetima prema? Hajde Općinski ćemo se vjenčati šerijetski Ako ćeš na taj način, ima neka šuba šta hoćeš. U startu ima neka sumnja koja je namjer. I vjerujte, to je suština su, evo ove dvije sintagme kćeri Ademovi sinova, bolan, zamisli da je redu, Allah da nas sve sačuva, zamisli da je tu tvoj brat ili tvoja sestra. Pa. Ne smijemo se s time, s time igrati. Ja bih vas zamolio, Allah vam dragog, širte to među ljudima. Djevojke, razgovarajte, nemojte dozvoliti. je tko ima iskren namjere, mladići, ispoštujte ono što jeste norma. Neka se djeca normalno sutra upišu u knjigu rođeni da su otac i majka bili u braku, ne u vanbračnoj zajednici ljudi. Šta vam Nemojte šarijatom, nemojte sami sebi da šarijatom dovodimo u obman. Allah dragi je to da ima puno tih problema. Ima puno ljudi koji to rade i koji sprovode te brakove i onda poslije dođe u tešku situaciju kaže šta ćemo sad? Znate šta većina ljudi kaže? Ma boli me briga kada je sam pao, sam subio. Ma meni nije to tako. To je možda neko od vas, neko od braća i sestara koji možda nikad ne dolazi ovdje. Ne smijemo dozvoliti da se vjera zloupotrebljava. Vjera je čista od toga ako si iskren u namjerama prema braku, ispuni ono što ti ovdje ulul emr, oni koji vode muslimani traži. Jer nije to bez Brak se registruje u uopće i da Allah dadne, možda će to uskoro biti. Možda ćemo uskoro imati matičare u islamskoj zemlji. Samo se tamo vjenčaš i priznate ti u državi. U mnogim državama, u Australiji, imami mogu vjenčati, priznaje se kao da je brak skopljen u općini. I to u Hrvatskoj isto tako. Znači možda će, ali nemojte dozvoliti, ima mnogo problema i meni je suštinski tu izazov, čovječe Boži, ona je, ona je kćera Ademo, ona je tvoja sestra, kako to kaže Hazreti Alija, ljudi su ti, kaže dvojica, ili brat i sestra u vjeri, ili brat i sestra u insanijetu, u ljudskosti. kad je neko brat i sestra i po vjeri, i po ljudskosti. I po Ademu pejgamberu, a i po sljeđenju Muhameda pejgambera, sallallahu Nemojte, molim vas, širite to. Bilo ko da to radi. Upozorite ga, ne igraj se. Ozbiljne zloupotrebe se desi. Nemamo instrumenta da zaštitimo. Nema, ne znamo ni koje ni šta je. Neki, še, nešto, ovo. Bježte od toga. Bježte od toga. El mu'minu fatim, kaže Boži poslanik, vjernik i vjernica su oštro umni i pronicljivi. Nemojte biti naivni. Nemojte dozvoliti da nam se to dešava. Zaista molim gospodara da, da nas zaštiti čitav umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. gospodaru naš oprosti nas sve grijehe, molimo te nemoj nas kazniti. gospodaru naš molimo te džennet svako djelo koje približava ženetu Gospodar sačuvaj nas vatri svakoga djela koje približava vatri. Molimo te gospodaru da brakovima svojim zadovoljstvo tvoje tražim. gospodaru naš počast nas da tvoga pegambera ne osramotim. gospodaru najvećim te imenom molimo da se hajili iz naših brakova evla drađa. gospodaru naš molimo te da poštijemo šerijat tvoj da nikome je zulum ne činim. Gospodaru posebno nas sačuvaj od zuluma kojeg možemo najbližim sebi učiniti. Gospodar naš počast nas da se družimo u Tvoje ime i da se sastajemo u Tvoje ime. nas korisnim znanjem i zaštiti nas od nemara. Počasti naša srca da se Tebe sjećaju i zaštiti nas od neznanja. Najvećim tim imenom molimo počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennet. Gospodar naš sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje približava vatri. Gospodar, naš molimo te Tvoju milost pa nas ne prepusti same sebi nikoliko treptaj Gospodar naš uljepšaj nam iman i počast nas da slijedimo islam. Najvećim te imenom molimo su nas u društvu svoga miljenika Muhameda. Neka nikom je zulom, ne učinimo najvećim te imenom molimo. Smiluj se nama, roditeljima našima, braći i sestrama, prisutnim i odsutnim. Molimo te najvećim imenom tvojim oprosti nam grijehe. Subhana rabbika rabbil izjeti, amma